naredba i po pitanju Allaha Đalešanu obmanu vas je onaj koji obmanjuje, to jeste obmanu vas je šeitan. Sura Hadid 13. i 14. ajed. Sirata bit će različit od čovjeka do čovjeka svojim imanima i dobrim djelima. Munjenima. vjetra. Jednim brzinom hitro kojanika. Jednim brzinom čovjeka koji trči. Jedni brzinom žurnog voda. Običnim vodom jedni će puzati, propadati, zastajati. Pomenuto svjetlo u suri Hadid bit će različito. <clears throat> Pa će biti dato svjetlo kao brdo. Više od toga. Nekima kao palma sa desne strane, nekima manje od toga. Najmanje svjetla će imati čovjek kome će svjetliti onom palcu. To svjetlo će se čas spaliti, čas gasiti kada obasija koraciće, kad se ugasi i staće, tako će ići siratom koji je oštriji od oštrice sami. pelaska prelaska slijedi vaganje dijela, odnosno mizan, موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا تي vaga دبري ديلا بودي دبرا برشو فمن فقلت موازينه فهو في عيشة راضية فتي أديلا بودو تيشكا teška, بيتي وزاد biti جيوتو ومن خفت موازينه فأمه هاوية A djela budu lahka, majka njegova je Havija. A znaš li šta je Havija? To je vatra razmuktala. Djela doći će samo mu'mini. Kafira se neće vagati i kafiri neće prelaziti, e, munafici neće prelaziti sirat, mizana poslije mizana slijedi još jedan most koji se zove Kantar a će se mu'mini izmirit na njemu će se mu'mini izmirit njega su džennetska vrata. Kutubi u svojoj teskiri kaže ova kantara je most, drugi most za mu'mine samo na njemu neće niko propasti u vatru znači to je most izvan žahnemske provalije Kutubi navodi rahmatullahi alaih da je haud, haud kog smo ranije spominjali prije mizana, prije vaganja dijela Allah se odaziva dovi onoga koji ga moli. Allah se odaziva dovi onog koji ga moli. Mogu ste i braće i usavima tako ga lani. Oljava potrebava svojih robova. Suratul Mu'min, 60. ajet. ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين I kaže tvoj gospodar, dozivajte, načinite mi dovu, ja ću vam se odazvati. Oni koji se budu oholili iznad moga ibadeta, iznad toga da mi se obraćaju i mole me, ući će u džehennem poniženi. Zatim sura Bekara 186. ajet, 86. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أكلا تموي ربو يبيت يومني يا سم زايستا بليزو odazivam se dobi onoga koji me moli zato neka oni se meni odazovu i u mene vjeruju da bi bili napučeni na pravi put. poziva ashaabe Allahova poslanika i vjerujemo u ljubavi ne prema jednom ne prema jednom od njih onoga ko njih mrzi i koji ih po zlu spominje i o njima govorimo samo dobro. Prema njima je imana, vjere i dobročinstva, prema njima je kufr, nifak i zulub, nevjerstvo, licemjerstvo i nepravda. al Teuba, stoti ajet. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ashabi od muhađira i ansarija i oni koji slijede u dobročinstvu Allah je njima zadovoljan i oni su sa njim i pripremio im je džendetske bašte ispod koji će rijeke teći u njima će vječno biti a to je pobjeda velika zatim sura Fetr 18. i 29. ajet لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله يزاد ونصوني مؤمنما سمؤمنما kada ste dali zakletu na vjernost ispod drveta, znao je šta je u njihovim srcima, pa je na njih smirenost spustio i nagradio ih skorom bliskom pobjedom. Šanu govori o svojem sadovoljstvu prema onim ashabima koji su dali zakletvu na vjernost kad se zakljeli na smrt na Hudejbiji ove zakljeta pod prletom zatim kaže محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذر أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Muhammed je Allahov poslanik, a oni sa njim su žestoki prema nevjernicima, a milostivi prema, prema sami sebi. sebi. Vidite i kako čine ruku i seždu tražeći dobrotu od Allaha i zadovoljstvo. Na licima njihovima su tragovi seždi. To je njihov opis u Tevratu, a njihov opis u Inđilu je da su kao sjeme koje, koje se razvije, koje da plod, zatim pojača i da izdanak i učvrsti se na svojoj stablici da sijaču izaziva divljenje, a kjaterima izaziva srđbu. Allah je obećao onima koji vjeruju i čine dobra djela od njih, oprost i nagradu veliku. Ovdje Allah ta'ala spominje i hvali kao generaciju koja je zadivila i Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji je odgajao, a koja je <coughs> strašila i mržnju izazivala kod kjafira zbog njihove čustine i odanosti. Ti se od Ibn Abbas radijallahu an, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ashabe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jer tako mi Allaha stajanja jednog od njih sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam jednog sahata u borbi bolje je od 40 godina vašeg ibadeta u vašoj kući. Zapišite ovdje. I u Buharije i muslima stoji od Sejda al-Hudrija sa Khalid ibn Walid i Abdurrahman ibn Auf posvadili pa je Khalid ibn Walid uvrijedio Abdurrahmana, a Khalid ibn Walid je bio od kasnijih muslimana, a Abdurrahman od prvi, od prvi deset koji su primili islam, ušao je islam, davo je u Bekra. Tada je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, ne vrijeđajte jednog od mojih ashaba, Jer tako mi Allah kada bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo uhud, ne bi dostigao pregršt. Dostigao pregršt, vrijednost pregršta koje su oni podijelili na Allahovu putu. A bi neko od kasnijih podijelio uhud zlata, a gdje mu je to, ne bi dostigao vrijednost njihovog dijeljenja jednog pregršta ne i se urbi ili nečega što su dijelili prvom periodu Islama. Hadisi navode također, na primjer, hadis Ansari Alamatu iman, علامة Ansari, وبغض Alamatu nifaki, النفاق Nasari, tako dalje. Ansari. znak imana i ljubav prema ansarijama, a znak licemjerstva je mržnja prema ansarijama. i tako da redi. Spominjem ovu tačku, braću. Zato da upoznamo se sa gledanjem ehli sunneta i vjerovanjem ehli sunneta od džemana po pitanju ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da bi znali istinu i da ne bi zapali u zamku koju širi jedna sekta koja je zalutala po pitanju gledanja na mnoge stvari, između njih je i odnos prema ashabima i to najboljim ashabima. Red je ovdje da spomenemo. Pišite. Najbolji ashabi su najbolji su Živina, četiri hulefaja Rašidina, Ebu Bekr, Omer, Osman i Ali, zatim Ašara Mubešara bil Dženne, deset ashaba kojima je obećan za njihova života džennet, tim učesnici Bedra, koji su dali zakletvu pod drvetom. Svi ensarije, nađeri koji su obavili hijđu u Medinu, ensarije koji su i koji su pomogli Allahu wa poslanika sallallahu alaihi sallam u čerku islamu. Ashab kod nas, svaki ashab kod nas, pripada nam prednost. Zato napišite naslov za sutra i šalva. Ko su šije? Ko su šije? Je došao sa idejom šizma. Bilahi vahdahu wa salatu wa salamu ala nabije ba'dahu wa ba'd braćo, vi se sigurno pitate zbog čega ne pamtite dobro i zbog čega ne učite dobro. Čovjek koji sluša vaš žamar dok ste sami, odmah mu postane jasno zbog čega, zbog čega se slabo uči. Jer ljudi koji ne razmišljaju, koji tako drobe, hvala Bogu da su isključili. Niti se čega sjećaju, niti čemu razmišljaju. Wallahi, duga šutnja i dugo razmišljanje, čuvanje jezika i mozga ono što ne koristi, tako čovjeka istrenira da kad razmišlja samo gleda na vrela, pa ako nema na vrela onda čeka da uzme sa vrela. A ne mi ne možemo se sjetiti ni jednog ajeta, ni jednog hadisa, ni jedne mesele, ni jedne fetve, zato što stalno melje iz našeg mozga. Pa ko hoće savjet, savjet mu je da čuva jezik. Bilježi Tirmizi i drugi da je Sufjan ibn Abdullah pitao Allahovog poslanika, Allahovog poslaniće, uputi me na nešto što će mi biti dovoljno da uđem u džennet. Kaže, reci gospodar moj je Allah i u tome ustraj. Kaže, kaži mi kako ću to uspjeti. Kako ću se čuvati da, da ne odstupim. Kaže, alejka bihaza. Čuvaj ovo čuvaj ovo, čuvaj jezik. Kad je kazao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, također se navodi u sahih hadisu, da će čovjeka riječ jedna o kojoj nije uopšte razmišljao, ali je Allahovu srđbu izazvao porinuti 70 harifa u vatru, primijeti jedan asao Allahov poslanik, kada zar ćemo, zar ćemo zbog svega što kažemo, biti, obrač, biti nam obračunavano, kaže, sekiletke umuk, to je ukor, riječ ukora, ukorio ga, jednom uzrećicom poslanik i kaže, zar će ljudi biti strmogla odbačeni u vetru i zbog čeg drugog nego zbog ploda njihovih jezika. Jezici su rala, plugovi, koji oru, oru, oru, oru, zasijavaju, a sjeme dolazi iz srca, iz misli, a jezik ore. Da nije zaorano sjeme, nikada jel, neće uvreći dati plod, jel da neće? Tako isto ono što nam kola u mozgovima i što nam kola u srcima, sve dok ne postane dijelo, dok ne postane čin ili dok ne postane na, je, jeziku pojavno, dok ne bude jel, nekom je uvreda ili priča među ljud, ljudima, fitna, neće čovjek, neće čovjek biti kažen iša Allah za nju. Ko će nam kazati, braćo, jučerašnjom najznačajnijoj tačci, to je sudnji dan, ko će nam spomenuti stanja sudnjega dana u koja moramo vjerovati s tim da možemo naglasiti da sve ovo sve ovo braćo što recimo meleke mi u njih vjerujemo tafsilan općenito i gdje god nađemo u Kur'anu i sunnetu još neki podatak mi u njega automatski vjerujemo tako i sudnji dan vjerujemo u sudnji dan jeumul ahir ili jeumul qiyame općenito Međutim, kad nam neko kaže da se tamo dijeliti knjige, dijela, odmah mi u to, vjerujem ako je to, jel, na izvoru, ako je to iz Kur'ana ili hadisa, kad nam neko kaže da će tamo biti svjedoci, da će govoriti koža, da će se doći jezici, da će se usta, usta ova zapečatiti, da će govoriti ruke i tako dalje, odmah mi u to, vjerujemo. Kad se spomene neki slučaj, kao što je slučaj onog čovjeka koji je 500 godina i badetio, nije ništa Allahu Đelešanu pogriješio, pa će doći i reći ulazi u moj džennet, reći će mu Allah, ulazi u moj džennet, mojom milošću, reći će, ne tvojom milošću, nego mojom zaslugom, mojim dijelima. Taj slučaj je u sajih predaj došao i mi odmah u njega vjerujemo da će biti na sudnjem danu. Tako da kad kažemo da nam navede situaciju suđe, da ja bi nam trebalo analizirati sve što je kazao Kur'an i hadis o ljudima koji će doći u stanju, o vremenu koje će trajati i tako dalje. Međutim, ne mi ćemo samo one bitnije karakteristike i pojave na sudnjem danu koje smo mi učili smo spomenuli, pa ko će nam to ako Bog da radi opšte koristi da pomenuti. Ajmo naslovili Šija, Rafidija, Ravafed i ko je začeo tu ideju koji je propagirao u ovim ćete naći dio o tome a i o drugim značajnim događajima što nema u svakoj knjizi. Pa imaš ti ovaj rana. Kraćo, imamo još samo danas i sutra čas, a imamo dosta toga što moramo zapisati, kamo li kazati. Pišite, sa idejom šizma započeo je židov Abdullah ibn Sebe سبع bio je ljuti neprijatelj islama radio je na njegovom uništenju uništenju islama ali mu je to teško polazilo za rukom kao židovu jer su muslimani pokušali samo od svojih se židova i znali da su svi nevjernici jedan umet to je ušao spoljašnje vanjski prijenio islam da bi muslimani od njega slušali i da bi rušio islam iznutra. To se desilo u doba hilafeta, odnosno vladavine Hazreti Osmana radijallahu anhu. Sa svojim ulazkom u islam propagirao je nepravdu prema ehlul bejtu poslanika zato što nisu na vlasti dao je ljude protiv Osmana pisao je razne parole i pisma sa lažnim pečatom Osmana ja iše radi anha u tim pismima ime Osmana, znači kao Osman, naređivao je ubijanje namjesnika. Otuda se pojavio gnjev među muslimanima tih pokrajina prema Hazreti Osmanu posebno u Kufi, čiji su se stanovnici digli protiv Osmana. Ova propaganda nije stajala ni jednog momenta. Kolika je smutnja napravljena? da su pobunjenici došli iz svih krajeva skupilo ih se oko deset hiljada kojelo kuću Osmana s ciljem da ga ubije Hazreti Osman je bio u stanju da ih razoruža savlada ali je odbio da on bude povod ubijanju i jednog muslimana volio je da ga ubiju nepravedno nego da ubije nepravedno pitali su ga dok je učio Kur'an. U toj smutnji koju je sebe napravio, našao je mnoge pristalice. poslije ubistva Osmana za halifu je došao Ali Alija radijallahu anhu trebalo zadovoljiti ovog zagovarača prava Ehlul Bejta i njegove pristalice. Zato što su tražili da vlada neko iz Ehlul Bejta, evo došao je Alija iz Ehlul Bejta. Trebalo je sve da zavlada mir. Međutim, nije cilj da vlada Ehlul Bejt, cilj je da se razruši Islam, a to se čini razbijanjem njihovog jedinstva i njihovom međusobnom tučom. I njegovi pomoć, pomagači, tada su govorili kako je hilafet Ali je trebao doći prije Ebu Bekra i Omera. Jer je on bolji i preći od njih dvojci. Misli bolji kao musliman, bolji kao vladar i preći za tu stvar, to jest za hilafet. Ali Alija koji je bio vladar, pao je za te potvare i obznanio da pa će svakoga koga bude smatrao boljim od Ebu Bekra i Omera, udariti sa 80 bičeva u zagradi, to je kazna za potvoru. Svoju smutnju su širili sada što su otišli Hazreti Moaviji u Damask, koji je bio namjesnik u Damasku, nagovorili ga da ne daje zakletve Ali, beje halifi, Azni ubice Hazreti Osmana radijallahu anhu. uspjeli su ubijediti neke namjesnike da ju ubeju Ali. A Hazreti Alija je uslovio ubijanje ubica Osmana davanjem zakletvenjem. njemu. Znači, priznajte me za halipu, zajedno ćemo ih proganjati pokrio kažnjavanje ubica priznanjem, odnosno davanjem beje, davanjem zakletve. Dogovora skoro stiglo. Afici su se ubacili u oba tabora. Ali velike borbe da je bitka na Sifinu u kojoj je ubijeno po jednom rivajetu 40.000 muslimana. Ima rivajeta koji govore i više, 60, a ima i manje. ovog sukoba ubili su Aliju ubili ubili su ga Haridžije Haridžije sekta koja je nastala sa, u ovom vremenu u vremenu Sifina ali lijepo je došao Hazreti Hasan pomir, pomirio dvije skupine vjernika. Predao je hilafet Muavi radi Allah. Sebe ovci, zagradi šije, ja predstavio sam Abdullah ibn Sebe, šije, zvali su Huseina kod sebe, znači drugog poslije smrti Hasana, drugog sina Alina. Da osveti ubijstvo svoga oca, Ali je radijallahu an, i da preuzme hilafet. ashabi su upozoravali Huseina da je to smutnja i da neće izvršiti ono što obećavaju ovi što ga zovu Kufu inače je bio u Medini ipak odlučio da im dođe na putu su ga ostavili svi osim 70 vjernika. Ujen je sa tom skupinom. Izvinjavam se, Husein je stariji od... Ovaj, Husein je došao prije Hasana. Posle ubijstva Huseina došao je Hasan koji je koji je izmirio dvije skupine velikog krvopolića i neprestani sukoba predao je hilafet Moavi a se zove godina džemata i obistinu se riješi poslanikove za Hasana kada je rekao ovaj moj unuk je velikan Allah će sa njim izmiriti dvije velike skupine vjernika. Ovaj moj unuk velikan, Allah će sa njim izmiriti dvije velike skupine vjernika. To veze ovo ima sada sa, sa šijama. Šije, pošto je nestalo vlasti hulefa i rašidina i pošto su muslimani uzdrmani, više nikad nisu prestali, pristali uz ovaj džemaat, džemaat mu'mina, nego su ostali šije do dana današnjeg. So, neka načela šiitske akide. Ova šiitske akide. Treba da zna da ima puno, puno, puno. Sve što ćemo mi navest, sasvim je mali dio od toga. Prvo, smatraju da su im imami nepogrešivi. I da su njihove riječi na stepenu objave govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjeruju u skrivenog imama koji je nestao kao dijete zvao se Muhammed El Askeri i oni očekuju njegovu pojavu nestao je 265. godine po Hidži 265. godine po Hidži nije se ni do dan danas javio, pojavio, neće se pojaviti. Akidatul beda, akidatul beda, akida beda. Šta je akidatul beda? Vjeruju da kada imam nešto kaže, da kad njihov imam nešto kaže, to je odobrenje od Allaha dželle šanu i govore da prije toga ni Allah dželle šanu to nije znao sazna onda kada imamu to naumpani bel beda lehum beda otkrilo im se otkrovljenja. Ne zna, ne upere njemu, nije bilo to nikada Allah sad, e Allahu Đalešanu, e uzu billah, to ne upere i to sazna. Kiratul beda, upisuju božansko umijeće svojim imanima, Allahu Đalešanu neznanje. vjeruju i tvrde da je Kur'an kojeg posjedujemo samo trećina Kur'ana a da je kod njih cjelovit Kur'an koji ima i druge dvije trećine vjerovanje oko Alije je različito kod svi u njih. Neki ga smatraju Bogom, kao što su Alevije, Nusairije, Ismailije, čitate i ni pisat. Takvi je bilo i u doba Alije radijallahu an. Takvi je bilo i za života Alije koji su ga smatrali Bogom. Pa i je on palio vatrom. Takve je kažnjavao time što je vatrom palio. Drugi vjeruju da je on poslanik i da je poslanstvo Muhammedu greška Džibrila, alaihi salatu wassalam. To je različito, jer jedni ga smatriju Bogom, ne uzbilla, drugi poslanikom, ne uzbilla. A neki da je on bolji od Ebu Bekra i Omera, i da su mu oni ukrali hilafet. zato ih smatraju najvećim tagutima ummeta. Bila šta od ovoga, znači bilo da vjeruju da je, da je bolji od Abu Bekra i Omera, bilo da je poslanik bio neuzbillah, ta'ala neuzbilah, da je božanstvo. Sve je to golov, golov, pretjeranost u vjerovanju i gledanju na Aliju. To je pretjeranost. Mi vjerujemo da je od dobrih ashaba, da je od najboljih vjernika, najboljih muđahida, najboljih halifa i tako dalje. Međutim, ne pretirujemo. U našem srcu ima mjesto i za Aliju i za Ahlul Bejt, za Huseina i Hasana, kao što ima za Amara, za Bilala, za Abu Bekra, za svakog ashaba, šest Akidi je dozvoljen i badet kaborovima i tavaf oko nečeg drugog sem kabe. Ima Homeni u njegovoj knjizi Kešful Esrar govori kako je dozvoljeno moliti drvo i kamen. I u ovoj perzijskoj istoriji ima da su, da su i to njihovi velikani radili, pa im je valjda to dokaz. Sedam. Svetkovanje Kerbele, mjesta gdje je ubijen Husein, E, jedna posjeta u Zagrebi, hađ, Kerbeli, vrijedni 70 puta od hađa u Meki, kamo sreće da ne dolaze u Meku. I u Medinu. Se zadrže u Kerbeli. Hađ. Kod Kerbele vrijedni od 70 hađova u Mekiju možemo ovdje i dodati, ali pošto hoće da se nametnu čitavom umetu, dolaze u Meku u velikim skupinama. I da je vrijednije u Kerbeli. Međutim, ovo dolaze radi dave svoje. I sve to oni njihovi najblaže šije. akida tu takije akida tajenja po kojoj mogu da pokazuju suprotno od onoga što im je u srcima, ciljem da ljude uvedu u svoju akidu. Ona, ona, dijaloga. E, vidjeli ste. On vjeruje da naš Kur'an nije cijel. Međutim, kad bi rekao vjerujemo, alas, izlazi iz Bosne. Ali on govori kako, oni vjeruju da je jedan ima neki koji ovaj, ima u kjafiju, je zabilježeno da nije cijel, međutim, mi to u kjafiju analiziramo, pa ima u njemu daifa, ima vaš sefri tako da im to dobro služi kao manevar manevar za zaštitu svoje akide i širenje svoje akide njihove akide pod naslov metodi šija pri pozivanju u svoju sektu. počinju od ehlul bejta. Pod devet pište na ovu tačku. Smatraju da se većina ashaba odmetnula poslije smrti poslanika sallallahu. Smatraju ni jedan hadis od ehli sunnetskih učenjaka. Kao što je Buharija i Muslim i drugi. Svoje knjige u kojima su potvore i izmišljotine koje nemaju veze sa istinom i senedom. Nova tačka. Dozvoljavaju privremeni brak kojeg je poslanik Ali Isalam zabranio do sudnjeg dana. Koji se zove brak uživanja. iznajmljivanje žene određeno vrijeme za određenu svotu novca. Od najvećih dijela kojima potvrđuju svoju akidu jeste ubijanje sunnija. veličaju zemlju Kerbele i prave pločice na kojima čine seždu tvrdeći da je to izmiješano sa krvlju Huseina to se one propagande subotarske gdje pozivaju da se da molimo koga Huseina i Zeynepa kako pozivaju svoju akidu napišite počinju zagovaranjem ljubavi prema ehlul bejtu Ali i Fatimi Hasanu Huseinu dva mjesta u srcu svakog muslimana. Im pozivaju guluvu, guluvu pretjeranosti. Ižući ih iznad ostalih ashaba, Zatim postepeno mržnje ashaba pa mržnji sunnija ljubavi prema imamima i ljubavi prema šijama uglavnom to su smjernice kojima žele da se kreću oni koji pristanu da ih slušaju ako boje 10 minuta Alhamdulillahi Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وبعد Pošto smo mislili sutra završiti a ostalo nam iz akide najviše, onda ćemo ako Bog da i ovaj čas uzeti akidu. Pa nastavimo tamo gdje smo stali. Govorili smo o njihovom metodu pozivanja. I spomenuli otprilike taj mihvar, pravac koji idu od Ehlul Bejta, zatim u pri Ehlul Bejtu, zatim nasilje kod drugi, mržnja prema drugim, odricanje od drugi, kao što mi imamo bara od kjafira, kao što mi imamo bara od kjafira u našoj akiri, al wala wal bara, wala prijateljstvo, za, su pomaganje mu'mina, a bara od kjafira je neprijateljstvo i bolo protiv kjafira, tako ti kod njih bara, kad kaže nema imana bez bara'a, misli se bez bera'a od ashaba prvenstveno Ebu Bekra i Omera a to iz razloga što su Ebu Bekri i Omer radijallahu ta'ala anhuma za svoga hilafata srušili Perziju zato su šije najveće pristalice našli našli u perzijskom narodu u Iranu jer su kod njih na nacionalnoj osnovi bili postojali jel temelji osnovi za borbu protiv Arapa bilo Moavije, bilo Emevija bilo Kurejša tako da je taj židov koji je to sjeme posijao kasnije našao iransku zemlju povoljnom da to sjeme do dana današnjeg tamo jača vezano za metode tu su jeli, ciljevi njihove metode kojima se služe i ciljevi kojima streme. Da pišemo, nikada u istoriji Islama nisu zajedno stali s muslimanima, protiv nevjernika, stajali sa nevjernicima u borbi protiv muslimana. i doveli tatare naveli bolje reći, oni su naveli Tatare na muslimane davali su se kroz istoriju kad god kršćani dobiju muslimane tako <clears throat> u Afganistanu nisu se borili protiv Rusa niti komunista ali se bore protiv sunnija i u Bosni cilj im je širenje svoje sekte ni neprijatelj kojeg žele iskorijenti jeste sunnet Ramadana u Afganistanu su ubili 10.000 muslimana. Kasnije također vidno da ne pozivaju islamu u zagradi Kur'anu i sunnetu nego Armenija knjiga, e, slika, spod kojih piše naš put je put Homenija. So da parola bude naš put je put Kur'ana ili sunneta ili put Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Tačka. Vjerujemo u predznake sudnjega dana govorili smo o sudnjem danu u prethodnoj tačci nova tačka vjerujemo u predznake sudnjega dana te dijele ale i velike znate sudnjeg dana bilježi tim iz Isa sahih senedom od Enesa radi Allahu an kaže kada ću vam ono što sam čuo od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa dvije tačke od znakova sudnjega dana. je dizanje znanja a spuštanje neznanja je bluda masovno znači i masovno pijenje alkohola povećanje broja žena do te mjere da će na 50 žena biti jedan muškarac Tirmizi od Imrana ibn Husajna Rasul sallallahu alaihi wa sallam rekao taj umet će imati ili će doživjeti <clears throat> pucanje zemlje i pretvaranje ljudi u majmune i svinje. A upitan, a kad će to biti Allahov postaniće kad se raširi muzika, slušanje i upotreba muzike, i kada zavlada pijenje alkohola. I Tirmizi od Aisha radijallahu anha, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rekao, Al ummet uradi 15 dijela užio je nevolju i iskušenje je upitan a koje su to, koja su to dijela prio je dvije tačke pa pod crticama kad se državno blago bude dijelilo jednima a zabranjivalo drugima se emanet bude uzurpirao. Znači neko ti povjeri stvar, ti mu je uzmiš, ti mu je ukradeš. Zakat bude smatran nametom. Četiri. Kad čovjek bude pokoran svojoj ženi, umjesto da žena bude pokoran njemu, je tako? Ha? Pa šta je treba biti prema njoj? grub, ne, treba bude žena pokorna mužu. Kad muž bude pokoran svojoj ženi, a ne poslušan svojoj majici, žena ima što je nemoguće, može ima samo četiri, mora biti poslušan majici dok je živ svojoj majici. Kad nestane iskrenog prijateljstva, kad čovjek bude volio svoga druga a zapostavio svoga oca druga zbog šeitanuka zbog zabave, zbog igre, zbog provoda da je ist, istiniti prijatelj ne mu to smetalo da voli svoga oca jel? jer kako će nam biti prijatelj onaj ko nije prijatelj svom ocu Ali o interesu, ne radi se o srčanosti On kad se budu podizali glasovi u džamiji će pazite, dobro pazite džamiji se ne smiju podizati nikada a mi dođemo da budemo namaz pa napravimo graju ne može insan da, da Allaha moli od zvukovaj galame osam kada narodima budu upravljali najgori od njih kada najgore vjere, najgore obraza to je danas slučaj ljudi budu da, kad se ljudi budu ugošćavali zbog straha od njihova zla kaže bi ga lopatom zalipio, ali moraš jer ćete znaći zlo od njega Ako stiže zbog toga što je on za gosti, zbog toga što je on putnik na nevi, zbog toga što je on, ne znam, gost kod tebe, zbog toga što je on uvažen insan, zbog toga što je on siroma, zbog toga što je treba gost. Nego ga gostiš, zbog toga što bi ti mogao nazlet. I da geometar da nešto izmjeri, ha? A mi daj rođo u gosti što bolje da ne bi se naljutio, pa odmjerio krivo, ha? Ja, mi še i Deset kada se budu pila opojna pića. Kad se bude oblačila svila. 12. Kada muzika i pjesma zavlada masama. Kada budu posljednje generacije proklinjale prve. 13 poslanikovo proklinjanje ashaba. To desi, neka ljudi očekuju pucanje zemlje, puhanje crvenog vjetra i pretvaranje ljudi u majmune i svinje, kaže sallallahu alaihi wa sallam. Vraćom mali, predznati sudnjega dana, s tim da ih nismo iscrpili jer smo ovdje naveli samo četiri hadisa,